Maiatzak zortzei gaur ostirala da eta berri hon albistegia duzue berri gozari erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ba, garazi autoeskunde kanpaina hasi da dagoeneko. Atzo hasi zen udal eta foru hauteskundeen kanpaina, unekin erakunde politiko ezberdinek hasi jada, da herria propaganda zen, EH Bildu, IE, PSN, UPN, PP eta gero baitalden propaganda beraz, izango dugu ikus ikusgai gaurtik maiatzaren hogeita laura bitarte. Berriozari irratian ere kanpaina denboraldiaz proestuko gara, talde zurreineko zerrenda hitz egiteko hause, urrengo asteko ostiraletik aurrera. Gipuzkoar etorbidean zortziko bidibilgunera dagoen irtera itxita mantenduko da. Gaur ostiralarekin dekatloneko zonaldea itxita mantenduko da goitzeko zortzi eta teik eguerdiko iruetara zonaldearen mugatzeunekin irugarren irtera bidearen obrak hasiko dira. Gogoratu bilabesak izango direla zonaldetik ibilialko diren ibilgailu bakarrak kotxekitariek beraz irtera bide alternatiboak erabili beharko dituzte. Nire umeak gorroto ditut, antzerkia, aurkeztuko dute berriozarko antzerki taierrakoak. Igande honetan maiatzaren amarrean berriozarko antzerki lantegiak nire umeak gorrotu ditut izeneko komedia aurkeztuko du. Antzeslana entzunaretuan entzunaretoan eskiniko da atxeldeko zortzietan hasita prezioa bi eurokoa ezanen da. Argazki Ralia. Bihar larumatarekin ospatuko da Bergazki kantolaturiko hirugarren Argazki Ralia parte hartzaileek herria eta herritar ezberdinak islatu beharko dituztela beren argazkietan bestetik gaur arratsaldearekin Adolfo Segura argazkilariak la composición en la imagen fotografía y cine izeneko hitzaldia du azkenik argazkigintza hastea borobiltzearren Bergazkitarrak jateraldi bat eginen dute igandean. Eta ostiralero, ostiralero bezala berriozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioan luzatu, sirekiko dugu Kirolen Atala, aurrera garazi. Regionalean xabi neska kuarteren aurka arituko dira, igandean eguertiko amabietan jokatuko duten partidan mutilak aldiz, etxarri arranatz taldea izanen dute aurkari hauek igandean ere atxaleko bostetan etxarrin jokatuko dutela. Gazteak egun eta ordu berdinean igandean Igandean, ahatxeldeko bostetan arituko dira peina esporten aurka, nun eta tafailako zelaian. Kadeteetan, ataldekoak san ignazioen aurke ginen dutel, larun batean, eguerdiko amabetan, aldiz betaldekoak atxeden hartuko dute asteburu honetan. Berriozar, futbol elkarteari dago kion informazio guztia hori xabi. Hori xe, futbolari dagozkion informazioa garasi eta jarraian mendialdea kirol elkarteari dagozkiona saskibaloi partidenak. Mutilean senior taldekoak nabarreko aurkari izanen dute biharratsaldeko zeiak laurten gutxitan jokatuko duten partidan. ere baina atxaleko lauetan senior taldeko neskak onzin edaleiakide izanen dutela. Kadete kategorian mutilak harangurenen aurka dira astelenean atxaleko seiterdietan eta larun batean goizeko amaikea terditan aldiz neskak ikastola San Fermin kantxaren bestaldean izango dute. Eta kirolak utzi gabe, mendien lagunak eskutartean helburu berri badute. Igandean, salient de gallego herrira biatuko dira bertatik, mila bederatzereunda iruro eta bos metro dituen pazinu mendiari egiteko, goizeko bederatzetan eguzki plazan elkartuko dira mendezaleak. Eguraldiaz azmintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zeru tarteka odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, hanemenka, euritxiki egiteko probabilitatea handia da gaur. Mendebal osagaikoa ezea olbizi ebiliko da bolada gogorrekin, goizean, eguerdian, eguerdi partean ipar mendebaldera aldatuz joan godela. Temperaturei daugukienean maksimoak, nabarmen eta asko jitsiko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten.